Irailak hogeita bi gaur rastelena data hau berri hon albistegia duzu berrio zari erratiaren albiste mankizuna ze titularrekin itekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, hezkuntza, kultura, kirola, gizarte gizatea e, berdintasuna eta gazteria arloko jardueretan parte hartzeko diru laguntzak. Urriaren amabosta arte zabalik egonen da kultura, gazteria, berdintasuna eta pertsona nagusien arloetan antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen deialdia. Digaldi hau diru laguntzen ordenantza arautzailea du oinarri, ordenantza zeina baliabide gutxiko familiak laguntzea xede duen xabi beti ere, familia horietako kidek gainerako herritarren baldintza berberetan udal jardueri, jarduerei 10 zaieten. Diru laguntzen digaldia iru ubebikoitz.berriozar.esurrieldean kontsultatu daiteke. Euskararen astea egun handiarekin bukatu zen. Euskal Herria plaza jendetzaz bete zen Euskararen asteko ekitaldi nahusian, horretan euskara transmititu eta garatzen lagundu duten ekimen eta erakundeak omendu ziren omenduak izan zirenen ordezkariak banan banan lorearen petaloak osatu zuen ziren euskararen hasteko ikurra izan den lorea sortu zuten arte ekitaldi nausia hainoa Joanes klounlariak dinamizatu izan zen bestelako ekimenetan berrio zartar eragile ezberdinak parte hartu zuten erraldoi eta kilikien konpartsa txuri zuri dantzetaldea talo egileak eta agarrekoak eguneko azkaria oso girotua izan zen ere eta ikuskizun desafioan mota zurrineko parodiak taularatu zituzten berri zartarko adrilek. Aste azkenarekin osoko bilkura ospatuko da. Aste azkeneko udalbatzaren gai zerrendak, lau puntu esterik ez ditu jasotzen horietatik bi PSNek aurkezturiko mozio bidira Bata, liburutegietan egindako malien guedan gatik, egileek ordein jasotzeko eskubidea garatzen duen uz zailaren emezurtzuko seireun daoita lau barra 2000 amalau errege dekretuari buruzkoa, eta bestea berri trenbide pasagunea behinen betiko gantzeari buruzkoa. Azken hau ere, nabai bilduk aurkeztu izan da. Udalbatza esan bezala, azte azkenen ospatuko da, atxaldeko seitarretan. Gurasoek Euskara ikasteko talde bereziak eginen dira. Berriozarko zalo urrausaltikia ginoiz, baino erraztasun gehiago dituen eskaintza egin die berriozarko gurasoei Euskara ikas dezaten txolein ludotekarekin koordinatutako urtutegia eta guiz ez nahi zatxaldez txandaka ikastuko aukera eskaini dute Euskaltikoak. Guiz ez astelen eta asteazkenetan bederatziak eta lordenetatik kamabiak larden gutxi dara, atxaldez astelen eta ostegunetan seiterrietatik zortzita, eta asteazkenean bost erdietatik zazpit erdietara izen ematea irailean berriozarko hau zalor da errekalde kaleko laugarren zenbakian informazio gehiagorako seireun da zazpi, seireun da bat lareun edo behatzela uzortzi irureun seireun dabi telefonoak proposamen guzti hauen sustatzeileak hau zalor mendialdea guraso elgartea txolen ludoteka eta berriozarko dala dira Eta futbolaz diardu, zirekiko dugu gaurko e, kiroleen atala zuzenki, altxazu eta berriozarren arteko leian gertatutako azalduko ditugu. Ala sexabe atzo berrezartarrak altxasutik disgustoak jota bueltatu ziren bost eta huts galdu eta gero azkeneko emaitzan asko lagundu zuen lehiaren eh, lehen minututan epaileak berrio bat kanporatu izanak gainontzeko talde berrio ez zuten zorte handiagurik izan berrio zarko gazteak San Jorge taldearen kontrako leian bi eta iru galdu zuten Kadete A taldekoek betiko uzkorren kontrakoa, seieta eta bat galdu ere, baita kadete bekoek amigoren kontra jokaturikoan azken hau, zero zazbi. Irabaz ez zuten bakarrak Xabi regionaleko neskak izan ziren, esan bezala burradesen kontra jokatutakoan, bi eta iru irabaz zuten. eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, zaparrada txiki erretainak eta trumotxoa botako ditu egunaren enbigarren partean. Ugari hauak izango direlarik iparreki aldeko aizea ulbizi ibiliko da, eta temperaturi daukionez xabi maksimoak gutxi edo nahikoa jaitsiko dira. hau izan da gaurko albistegiari dakionez, informazio gehiago dato zen orduetan berrio zari erratiaren sintonian, fmkoion.zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.